A sada vremenska prognoza. Razdoblje od 1. do 15. u mjesecu veljača predviđamo gustu maglu i predlažemo onim slabijeg srca da ne riskiraju previše. Sretno!